alaikum, hvala na temi. Jazakumullah hajr. U Kur'anu e, nalazimo o pitanju nagrade onome koga slijedimo od ulemi. Kao, o narode moj, slijedite one koji od vas ne traže nagradu, a sami su na pravom putu. Ili govor poslanika, ja od vas ne tražim nagradu, moja nagrada je kod Allaha. Pa kako primijeniti Danas naše obaveze da u svakom vaktu i vremenu tragamo i znamo ko su učeni ljudi. Oni koji znači, slijede dosljedno put i pravac menheđ kojim su bile prve generacije i u takvom vaktu i vremenu, znači kad dođemo i saznamo nešto da je to bila praksa prvih generacija, naša je obaveza da takve ljude koji tako pozivaju i tako prenose din, budemo do njih koji se obraćaju njima i saznajemo i učimo u dinu ono što nam je jasno takve.